Велика дяка боголюбивим імператорам за їх щедрість. Хай Бог стократно відплатить їм за все, що вони дарують нам. Сказавши це, Великий князь сів у човен і пересів на дромон, на якому прибув у Пропонтиду. З ним їхали Сікополос, Анастас і молодий варязький сотник Оля Мріксон. Кораблі завернули на місці і поплили назад до піскових лав при усті річки Практія. Князь наказав після обіду підняти весла, і швидко глибокий спокій огорнув увесь флот. Володимир ліг спати у кормовій каюті, а молодий Оляв вклався поперек входу на долівці, щоб власним тілом берегти його спокій. Було пізно, як Роман вискочив на чердак і швидким кроком ішов на корму, де князь спитав схвильована Оліфа. Що таке сталося? достойний воєвода спитав Анастас, підступаючи. Бранці вирізані. Руки Романа тремтіли. Та Каволів потягнувся ліниво і засміявся сухо, зневажливо. Велике свято, який дурень стане годувати ворогів. Чого ж ти бажаєш, хлопче, від князя? спитав Анастас. Кари Анастас, лютої кари за злочин. Князь наказав бранців нагодувати і напоїти, а вони, а щоб їм стільки рідувалося конати, скільки я чув смертних криків, бр. Як то капітани не послухали князя, не нагодували бранців, а як так. Анастас на спустився сам іти до одвірка, та в цей мент високе чоло та веселе лице Великого князя виглянуло крізь двері. Він швидко розглянувся, а Олешич, що там, бранців відвів, нагодував, так, милостивий князю. Наказ я сповнив, бранців віддав і при мені дали їм хліба, риби і по чарці вина та раптом кинулися на них озброєна залога дромонів та вірменські піхотинці, які були в таборі, і душа здригається від спогаду. Вимордували їх за два очі наші, Після вкинули трупи в річку, яка винесла їх у море. Володимир слухав, якби вражений громом. Його очі потемніли і над чолом нависли зморшки. За десять днів мав ти милостивий володарю відбувати тріумф. І ось Сікополос вислав бранців наперед, почувся тихий голос Анастаса. Мов гадюкою вжалений кинувся Володимир усім тілом. Ах! Він рукою вхопився за горло, наче душила його злоба. Море шуміло, білі гребні піни відколювалися по обох боках острого корабельного носа, а вітер свистів у линвах та лопотів вітрилом. Довгу хвилину мовчав Володимира, там і спитав спокійно, тихим голосом зовсім зрівноваженої людини. Що ж ти сказав на це, Олешич? Я? Я скаженів із розпуки та ганьби, але тоді показали мені писаний наказ Сікополоса, який поступив за розпорядженням імператорів вимордувати всіх бранців без суду для прикладу. Глибоко відсапнув Володимир. Значить, наказ імператорів? спитав. Так, милостивий князю, і ти один можеш їх покарати за звірство. Гей, воювали ми з вятичами, печенігами, ляхами, товкли собою по всіх усюдах, бачили не одну погань, не один злочин, але такого, їй Богу, ще ні. Мордувати бідних моряків, які, певно, шукали при флоті фоки хліба. Покинь це, Олешич. Тут нема кого карати, а до імператорів. Нам за високо і задалеко, не наше діло. Залишіть мене самого. Анастас з Оліфом ступали на останку. Залишися, Романе, тут. Я пришлю тобі ще декого до товариства. Недобре, щоб князь залишався без сторожі, прошепотів грек Олешичеві. Христовий знак. Злочин відносно безборонних бранців сильно зажурив Володимира. Не одну криваву картину бачили його очі пам'яті з воєнних років після смерті Великого Святослава. Масове убивство траплялося не раз. Убивали колись поляни рабів, жінок та дітей при похороні або тризні, убивали і тепер часами при жертвах Перунові на Київських горах. Не одну сотню половлених печенігів та вятичів волів князь вішати за грабіж або зраду, але все це була кара за злочини. Все ж за десять років не видав князь на всіх землях просторого східного низу стільки засудів, скільки їх тепер виконано під його боком на основі паперу, підписаного імператорами. Бистрим поглядом державного мужа збагнув Великий князь Києва відразу, що вина за ворохобні впаде на самих імператорів та їх державний лад, і саме тому різня бранців видавалися йому різнею невинних людей, яким скоріше треба було дати шматок хліба та грядку власної землі. Але найбільшим болем наповняло серце князя те, що такий засад йшов супереч із Христовою вірою. Довго томився Великий князь, ходячи по каюті та слухав свисту західного вихру у корабельних линвах. З моря надбігали гребенясті вали, із плюскотом розбивалися об кіль дромона та далеко вдиралися у пісок пристані, мішаючи свої солоні води з солодкою отрутою практія. Потерчало рукою і, взявши плащ, насунув на голову каптур, а там і вийшов з каюти. Князь перейшов на берег, не зустрівши нікого. Гамір раті, яка бенкетувала в таборі,